Programmet præsenteres af Discovery+. Plus. er en af landets øh, største fodboldklubber, og den ligger i øh, landets tredje største by i ret skønne omgivelser. Øh, men det er også en klub, der er blevet mere og mere usynlig i Superligaen hen over de seneste 10 års tid. Det er selvfølgelig OB, jeg taler om, og som vi øh, besøger i dag. Og gæsten er dig, Bjørn Vestrøm, øh, fodbolddirektør i, øh, i OB. Velkommen øh, til. Øh, solen skinner på OB for tiden. Så är det. Eh, just, just precis nu när vi, när vi talar så skrider solen mycket på OB. For nu väntar det en eh, pokalfinal. for jer. Øhm, situationen i Superligan är ju också øh, ganska habil, øh, som det ser ut i, i de här veckorna. Øhm, hvad er det för en stemning, der För Fordi, øh, som jag også sagde indledningsvis, så är det ju en klubb och en by, som har sultet och hungrat i, i mange år. Vad är det för en stemning, I mærker just nu? Jag skulle säga att det är en stämning som, eh, som förstärker det du säger, att det finns en, det finns en hunger, det finns, en, det finns ett intresse, men det må ske någonting från, från oss först i klubben. Eh, och jag tror att eh, om vi eh, eh håller fast vid de resultat som vi, som vi gör nu, eh, då, då vågar sig folk tillbaka. Eh, till, till tribunen och de eh, ger den kärlek som de faktiskt har för klubben. Men den har blivit lite hållen tillbaka, syns jag, av, eh, av resultat. och det är ju det är så man mäter fotbollsklubbar, man mäter resultat. Det är väldigt, det är väldigt enkelt att ut, utvärdera vilken klubb som är bäst. Det är bara att titta i tabellen. Og det var vel også det, I kunne mærke øh, til pokalsemifinalen, den måde øh, publikum, mm. der var mange, men også hvor længe de blev hængende, at, at øh, de har savnet mm. de her oplevelser. Ja men absolut, och jag, tror alla, alla vill vara del av ett sammanhang men man vill ju framförallt vara del av ett gott sammanhang, så är det. Ett eh, øh, sammanhang som, som resulterar i att man kan eh, få fina födelser. Så det, det, jag syns att vi eh, vi just nu är på ett ställe där vi, där vi vill vara. Eh, sen må man hela tiden ta nästa skritt och man må eh, planlägga för det. Men, men eh, i nuläget så, eh, så har vi i alla fall tagit oss någonstans där, folk, eh, där folket kommer till oss och vill vara en del av oss. Och det, det syns vi är ett eh, gott första skritt. Är OB också en klubb som har, har fansene hungret efter succes i mange, mange år snart. Øh, Niels Christian, er OB også en klub, som fodbold Danmark øh, savner lidt øh, som, som en af de der faktorer, der tidligere har, øh, har været dominerende? Odense, Fyn i det hele taget, er jo et stort fodboldområde i Danmark. Øh, massevis af store talenter øh, er fostret på Fyn. Øh, måske Danmarks bedste fodboldspiller i øjeblikket. Det er godt nok middelfart, men øh, Øh, det er stadigvæk Fyn. Og Odense er jo en fodboldby om noget. Altså, da jeg var yngre, så havde vi OB, Binde 09, Binde 13, Odense KFM og OKS. Altså, der er ikke ret mange byer, øh, som har fem store klubber, der har været oppe og været med til at dominere, måske ikke OKS så meget, men de øvrige har alle sammen været i den øverste række. Øh, og jeg savner måske en gang imellem, og det tror jeg også OB selvom man ikke vil være ved det, så tror jeg, man savner en lokal rival, fordi jeg har altid følt det sådan, at øh, konkurrence er, er godt, øh, og lokal konkurrence er godt. Det er noget af det, jeg godt vil høre dig om også, Bjørn. Du kommer fra Stockholm. Mm. Der har man Stockholms Starbys, man har Hammerby, man har Djurgården, man har AK. Øh, man giver ikke ved dørene deroppe. Mm. Øh, jeg savner B9, B13, øh, Odense KFM, og jeg tror OB, den lange periode, hvor OB's resultater også har været mindre gode, blandt andet skyldes, at man, man øh, har måske kigget ud i verden, man gerne vil men først og fremmest har man jo udraderet al konkurrence lokalt. Det ved jeg ikke, om det er så godt, men jeg ved ikke, hvordan I føler det. I er selvfølgelig glade i OB for, at det går godt. Nu kan vi så sige, det er godt, vi taler nu og ikke for et par måneder siden, <laughs> måske. Ja. Jo, så är det ju. Men eh, det, är väl, det är väl som mörkast innan gryningen, det är väl det ja. du säger. Eh, nej, jag, jag, delar din uppfattning. Jag, jag, delar uppfattningen att konkurrens också skapar eh, produktivitet. Eh, det skapar krav eh, på ett sätt som, eh, som vi icke har, eh, syns jag. Vi, vi ser mycket över vårt samarbetskoncept. Idag har vi något som heter Önsholm, men det är fortfarande klubbar som är på på en helt annan nivå än den som vi tävlar på idag. Så att, eh, vi, vi manglar eh, just nu, som jag ser det, kanske största utfodringen utifrån eh, vars vår akademi är någonstans som är, som är på tämligen hög nivå i, i Danmark totalt sett. Så sam, saknar vi fortfarande skrittet från junior till senior. Och det är klart att en sån klubb Ekofin hade varit väldigt, väldigt fint för oss med allt vad, vad eh, skolintegrationen handlar om också, om att klara både skola och fotboll samtidigt i den åldern. De dubbelarbetar ju, de eh, spelarna som, som, som, är unga men som tar sig till elit och, och så. Det, det, det saknar vi da, øh, nu var jeg, jeg ved ikke om jeg var hård ved OB indledningsvis, men når jeg siger det her med, set fra vores perspektiv, som har været i og omkring ligaen i så mange år, så er det en klub, der ligesom er blevet mindre, mere og mere anonym, mindre og mindre vigtig i, i, i Superliga-sammenhæng. du er kommet udefra og kommet ind og er relativt nye øjne stadigvæk på det. Hvad var det for en klub, du så, da du øh, trådte ind ad døren? Uh, jeg så en klubb med en øh, fin anläggning här där vi sitter nu en eh, akademi med eh, hög kvalitet eh, som var väl genomarbetad. Jag såg en klubb med en, ja, en strategi som man har tagit där man har definierat vilken identitet som är viktig för klubben för att nå topp 6. Det är inte bara kundtopp 6 och så är alla, alla eh, superglada utan det är, det är topp 6 men det är också med en stor andel akademinspelare. Eh, det är en klubb som, precis som ni, eh, ni är inne på, har, har saknat eh, framgång. Eh, och det var nog de ingredienserna som fick mig att känna att ja, men det här är ett intressant uppdrag. Um, jag har den största respekten för våra, för våra konkurrenter och våra kollegor men många av de klubbarna som är väldigt framgångsrika idag eh, finns det icke så, du kan inte göra så stor skillnad. Nej, hela, så, hela så enkelt, de är där de, där de kan vara, ungefär så. Man kan liksom inte vinna VM med, med, med ett danskt klubbhold. Så det, det är svårt eh, att ta det till nästa nivå. Mm. OB är på ett ställe där man kan ta det till nästa nivå. Eh, och det eh, intresserade mig. Hvordan kom øh, jobbet i øh, stand? Vi ved jo, at øh, Allan Gordes firma, i, i, jeg har glemt, hvad det hedder, det er også lige meget, at One de satte, Nexus. ja, tak, at de satte et øh, konsulentfirma på for at finde øh, den øh, næste øh, fodbolddirektør. Øhm, kan du prøve at sætte os ind i sådan processen fra du hører om øh, det her første ja, Processen var att jag blev kontaktad och eh, øh, spörd om, eh, om jag eh, ja, ville vara del av en process. Och sen så blir man intervjuer och man gör tester och de gör bakgrundscheck och, och, sådana saker. Och sen eh, hamnar man till slut med eh, bestyrelsen och så har man ett, eh, ett möte med dem och, och, presenterar sin, sin personlighet tror jag ganska mycket. Mm. Eh, vad, vad, man har, har gjort, det behöver man inte tala så mycket om. Det finns ju liksom oftast eh, på papper eh, vad man har sålt för eller vilka placeringar eller vilka titlar och sådär. Det behöver inte jag tala om. Det, det, finns i historieböckerna. Så det handlar ju mer om kemi tror jag i slutändan att om vi har tre kandidater som är ungefär likvärdiga, eh, vad är det för kemi, vad är det för personlighet eh, som, som vi tror kan tillpassa sig till den kulturen som man vill, som man vill stå för. Eh, och, ja, de, de pekar på mig eh, och det gör jag glad för. Men du har siddet i forskellige øh, funktioner i storklubben AK Stockholm. Set fra os er det en stor klub, set mm. fra OB er det jo også en mm. stor klub. Øh, senest har du været administrerende direktør. Hvad, mm. hvad pokker ville du i OB? For det virker jo som en, det virker som den forkerte vej i forhold till storhed i hvert fall. Ja, det beror på vad, vad ens drivkraft är. Mm. Eh, min drivkraft har alltid varit att försöka vara så god som möjligt i den positionen som jag har. Ehm, och i min, min optik så är, så är fotbollen det som lockar mig, fotbollen som driver mig, spelet. 11 eh, mot 11 och målen på, på kortsidorna och hur kan, vi, hur kan vi optimera det med de resurser som vi har och hur kan vi utöka resurserna eh, för att få ännu bättre effekt på banan. Eh, och det är den typen av spörsmål som, som intresserar mig. Ehm, och här syns ju att det finns en, eh, en god möjlighet till att, eh, att påverka det på ett, på ett klokt sätt. I, eh, I AIK där jag var så ehm, var jag kanske till slut på ett ställe där jag icke var så tätt på att påverka den sortens frågor och då tappar man också i, i passion och i, i engagemang. Och, eh, AIK är min liksom, hjärteklubb utifrån att jag är uppväxt där och att jag alltid har följt klubben. Eh, samtidigt så vill jag också eh, liksom se vad jag professionellt kan göra med den kunskap eh, och den erfaring som jag, som jag har skaffat mig under 25 år i, i, på elitnivå i, i fotboll. Så att, eh, för mig är det här ett, eh, det är ett jättefint skritt. Det, det är också en eh, ett skritt för familjen. Man flyttar. Jag har två barn, som är, en som är eh, fyra och en som fyller sju här nu i, i maj. Eh, och som det, jag flyttar med till Som jag flyttar med. Eh, min koner flyttar med, vilket är, en, det är också eh, någonting för livet. Att man eh, ja, tar, sin, tar sin historia till en nivå där man kan också Eh, få ett arbete någon annanstans i, i världen mm. eh, för att se vad det bringar till till, till eh, liksom samlivet. Så, så att eh, för mig är det en, en, en, stor sak och jag är väldigt, väldigt stolt över att eh, få tillbudet. Är det också en var det också en nyfikenhet på den danska ligan? För du känner ju øh, mm. den svenska øh, mm. riligt kan man säga mm. redan. Ja, alltså danska ligan syns jag är bättre eh, än den svenska ligan. Eh, den svenska eh, fotbolls, fotbolls på något sätt scenen är eh, mer, det är mer publik. Eh, det är en lite annorledes eh, supporterkultur skulle jag säga än, än den som är här. Men fotbollen är bättre här, spelarna är bättre, tränarna är bättre. Eh, vilket, vilket gör att nivån på det som jag vill <laughs> ansvara för är högre än den jag kommer ifrån. Så för mig är det en, det är en utmaning och ett skritt i, i den riktningen som jag önskar att gå. Du er lidt inde på noget, som jeg synes er vældig interessant. Øh, vi taler tit om, om fodboldkulturer. Og nu er jeg ikke så meget på jagt efter forskel mellem svensk og dansk øh, fodbold. Øh, det har vi tit været mm. omkring. Mm. Men du har været i AIK i mange år, og, og jeg skal ikke gøre mig til ekspert i AIK, men jeg har en jeg har, kender dog AIK's historie, jeg kender en del til, hvor AIK er henne i Stockholms fodbold i forhold til eksempelvis Djurgården og Hammerby. Og så kan jeg vel ikke finde en klub, der er mere forskellig fra bløde, runde Fyn og Ådalen. Eller hvor er det, jeg har tagit fejl? Nej, men det är väl också det som på något sätt lockar i livet, syns jag. Alltså skillnader. Eh, jag, jag, det är någonting som jag liker. Jag, jag, tycker inte om saker som är lika, samma hela tiden så. Jag gillar mångfaldhet. Eh, betyder också att det, då, då må man kanske flytta från, från en större stad till en mindre stad och då får du ju det bara med det beslutningen. Så. Eh, sen syns jag icke att när man är på träningsanläggningen dagligen då är det icke stor mm. skillnad alls. Det är, det är ett klubbhus, det är en fotbollsbana, det är en tränare som tycker att han eh, kanske ska ha bättre bana. Det är en, <laughs> det är en spelartrupp som, som eh, har sina drömmar som de ska jaga. Så det är väldigt, väldigt lika, eh, syns jag. Sen så är det ju yttre intresset. Så det tror jag är lite där du är inne på, det vill säga uppmärksamheten man får Eh, men det har aldrig varit min drivkraft. Så att för mig är det, det är sånt som eh, kommer med uppgåvorna på något sätt. Att det, det är konsekvenser snarare än någon drivkraft. Så, så är det för mig. Vad är det så för en uppgift du har eh, tagit fatt på i OB? Uppgaven är ju att, att organisera eh, fotbollsdelen, det vill säga förstehold och akademi på ett sätt som gör att vi eh, ja, når topp 6 egentligen i ett första skritt. Eh, och på det sättet som vi då önskar, det vill säga med många spelare från den egna akademin. Och då handlar det ju allt om den dagliga verksamheten förstås, hur vi utbildar spelarna eh, på banan, i träning men också hur rekryteringen ser ut. Jag har ju arbetat ganska mycket med spelarrekrytering eh, men också med ledarutnämnelse må man säga i, i Stockholm och det har väl varit en kanske en, en sån sak som man har tittat på när man har sökt någon som säger okej, okay, vem, kan, vem kan ta det här vidare? Eh, och då har man väl tittat på ungefär hur arbetssättet har sett ut och det är väl det som kanske är eh, AIK idag är mest kända för, det vill säga spelare från egen akademi, tränare från egen akademi och mångfaldhet. Det är nog det AIK så att säga, är mest kända för ur det perspektivet och det tror jag är det man tränger här för att ta nästa steg. Mm -hmm. Øhm, rekrutteringsdelen vil jeg gerne vende tilbage til, når vi mm. kigger mod transfervindue. Ja. Øhm, jeg har et øh, seerspørgsmål, jeg tænker, vi kan ta här. Rune Milling frågar, vilken utmaning er kommit mest bag på dig, efter du er tiltrådt i OB? Eh, till en början var det att få fatt i Ehm, tränarstaben. Att vi skulle få till det på ett gott sätt. När jag eh, tillträdde så hade man precis eh, ansatt eh, Peter Ferher eh, som assistenttränare. Då hade Henrik eh, gått till Sönderjysk precis, vilket betyder att man, <laughs> man hade bytt, mm. bytt, bytt och så försvinner Peter under, under resan här, vilket gör att vi byter igen. Vilket betyder att vi får ingen som helst kontinuitet eh, runt Andreas. Eh, och det syns jag var liksom det första beslutningen. In med Sören Krog. Nu har vi också gjort klart med, med Frank Jordebjer från, eh, som är i Nordsjälland idag, vilket betyder att eh, Lars Bjärring är här, Gines Blont är här. Vi vet nu vilken tränarstab vi ska arbeta med. Eh, Tony Hermansen är på, eh, på akademin. Han har varit där, han ska vara där, han kommer att vara där. Vilket betyder att Eh, vi har en setup eh, som säkerställer för mig att vi kan börja arbeta med det som är utanför dem. Man börjar alltid på något sätt i mitten, eh, i kärnan av vad det är vi ska vara. Så det, det var egentligen de första tingen, så där, att försöka få det så stabilt och på plats så fort som möjligt. Um, Sen så är det ju de andra utfordringarna som jag sa, samarbetsklubbar, hur ska vi arbeta med scoutingen, eh, lära känna folket i klubben, eh, lära känna Ole Nilsen som har varit eh, chefscout i klubben i en mängd år. Hur förhåller han sig till en strategi? Hur ser han på spelare? När han beskriver en spelare för mig, vad betyder det i praktiken? Han kan ju säga, ja men den här är en god spelare och han är god på det, okej. Okay. Men om jag sätter på mig hans glasögon, vad ser jag då? Och den typen, det tar ju tid. Mm. Sånt här tar tid att, att lära känna folk. När Tony Hermansen säger att ah, men vi har haft en god eh, träningsdag med akademin. Vad betyder det? Betyder det att de har haft höga fysiska tal eller tekniska tal eller har de arbetat med dövbollar? De... Så det tar tid att, att liksom lära känna folk, förstå folks kompetens, förstå folks passion Eh, man har olika smak. Man tycker, du kan tycka en mm, spelartyp mm. är god och jag tycker ah, nej, det är inget för mig. Så att det, det, det är ju egentligen den största utfordringen från början när du inte känner miljön. För jag har väldigt, väldigt respekt för eh, liksom identiteten i någonting och identiteten sitter ju väldigt mycket i vad vi följer, syns jag. Men när du så här skulle komme ind på et relativt tidligt stadie og, og øh, for eksempel øh, rekruttere Frank Hjortebjerg. Mm. Øhm, ham har du ikke siddet op i AIK og holdt øje med at gå ud fra. Så det er jo noget, du kommer herind og mm. skal, og skal begynde at rekruttere, men du vil jo nok godt have nogen, der nogenlunde har samme smag som dig, eller du ved, som, I, som du i hvert fald sådan kan spejle, I kan spejle jer lidt i hinanden, så I ikke er på hver sin planet. Mm. Så hvordan gør man det, når man er så ny Ja, man, man, får, man får välja några i, i klubben som man stoler på ja. och så ser man att de, de önskar att det går gott för mig och så får man sparra med dem. Så. Eh, vad det gäller Frank så är han ifrån eh, från Fyn, mm -hmm. vilket var en sån del. Okej, okay, eh, ska, vi, eh, ska vi stärka, göra oss starkare? Ja. ja. Om vi ska stärka identiteten mm. för klubben så är det, är det en faktor. För att folk, min, min födelse är att man, man tycker om att identifiera sig. Så, ja, men hans far arbetade där jag alltid brukar. Så, ja, det är fint. Det är fint. Alltså, För då blir det lite, ja precis, han sjunger. han <laughs> sjunger. Och, och det, det är fint. Och då, då, då, skapar, då bygger man på den här identiteten lite grann. Och det har jag arbetat väldigt mycket med Eh, i AIK för att skapa en stark identitet, bygga på den, icke dra ifrån utan lägga till hela tiden. Eh, och det syns jag i samma mekanismer om, om jag är här eller på Jylland eller på Själland. Det finns olika identiteter men det handlar ju om att lära känna dem och få liksom en vad fungerar här vad vill, vad vill folket ha? Men du hade ju en med, med OB-identitet eh, mm. i blodet, med OB-blod mm. i närmast i Mikael Hemmingsen där, du, eh, där du kommer till. Øhm, och vi har ju sett sedan du bland annat har för nyligen øh, ansatt en øh, vicefodbolldirektör mm. äh, i oss ute efter andra äh, vad heter det, positioner. Mm. Äh, varför passade Mikael Hemmingsen inte in i ditt jobb som låg förut? Min bedömning var att han och jag hade väldigt lika kompetenser. Vilket betyder att eh, vi, har icke, vi kan liksom icke tillsätta eh, obegränsat med personal. Och då vart beslutningen att okej, okay, om vi icke kan göra det. Jag, jag, jag har alltid arbetat med en assistent så, som har varit duktig på att komplettera mig med administration som har den delen. Den ville jag ja, säga kanske att det hade kanske icke varit Hemmingsens starka sida. Hans starka sida, min, min eh, uppfattning är att eh, som mig, arbeta med spelare, ledare, kännedom så. Men det, jag är tillsatt till att göra det och då hade vi på något sätt satt, stått i samma position med liknande värden. Vilket gör att det blir, vi är lite för man centrerar eh, kompetensen lite för mycket i klubben eh, syns jag. Så det, var, det, det är därför. Eh, Men var det en märklig känsla för dig att komma in? Alltså för du kommer närmast in och tar det jobb han redan sitter med. Det måste ha varit en lite underlig... Det var en øh, märklig följelse för alla. Det var en ja. märklig följelse för honom också. Precis. Jättemärkligt. Och jag, jag, respekterar honom och tycker om honom som person. Jag tycker det är oerhört eh, trevlig människa och, och välkomnande och han var oerhört professionell mot mig. Eh, där jag blev tillsatt. Men det vet ju han också. Jag har ju inte tillsatt mig själv så mm. det, det, är klart att, mm. att han känner också att det här är märkligt. Liksom. Eh, och det talade vi om eh, också. Att vi, okay. ja, hur, hur, gör vi det här? Liksom? Kan vi finna någon väg framåt? Men i slutändan så, så må jag fatta en beslutning om det är så att vi är effektiva nog totalt sett i klubben om vi har två pass så liknande kompetenser och det, min födelse var att nej, det, det är vi icke och då eh, skilde vi oss åt. Jag tänker lite på, øh, det, är ju øh, det er jo en ordentlig øh, stak nye personer, som er blivit hentet ind på relativt kort tid. Mm. Øh, nu taler du mycket om, om, om, om, om Fyn og Fyns hold. Mm men der er trods alt to svensker, I taler ikke helt fynsk endnu, jo, selvom I, I bor i byen. Det kommer til at tage et stykke tid at lære det. Men, men er geografi øh, så afgørende? Jeg synes jo personligt, at Danmark tit gør sig selv til for øh, vanskeligt et land i betragtning af, hvor lille mm. et land vi egentlig er. Altså, nu har det taget os fem kvarter at køre fra København og hertil, Altså, så, hører de, så hurtigt kører det heller ikke. Så er det vel heller, <laughs> så er det vel heller ikke længere. Altså, hvorfor er det så afgørende? Ja, det, jag tror att det är för att ja, man vill känna igen sig. Man vill vara tätt på någonting som man själv kan identifiera sig med. Det är det du förnämmer i kulturen i klubben? Ja. Mm -hmm. det, jag syns att det är det som liksom är avgörande för att man, man försöker bygga på den kulturen. Så sådan vil det ikke nødvendigvis være i alle andre klubber, du gik ind i det, fordi du fornemmer, at det er det, der ligesom er den fysiske eller den udensinske. Altså, det findes jo... Men har det, undskyld Bjørn, jeg udfordrer dig lidt, fordi jeg synes måske set udefra, at det har været OB's største problem de sidste 10 år, at man egentlig har været sig selv på en eller anden måde, ja. og ikke rigtig har fået forløst noget. Mm. Øhm, jeg taler ikke om, at der er kommet spillere ind, men jo, man kan sige, at OB's store periode omkring 9-11, havde man store øh, afrikanske profiler, mm. eksempelvis. Mm. Øh, du taler meget om akademi og mm. uddannelse og sådan noget. Nu ved jeg mm. godt, at vi kommer tilbage til mm. transfervindue og alle mulige andre ting. Men jeg synes måske, at OB har netop har været for lukket, for, for meget sig selv. Uh, vi talte også om det før, har for lidt konkurrence fra naboklubber. Uh, Selvfølgelig har man ikke været glad for resultaterne, men alligevel har man været selvfede nok til at synes, sådan skal det være. Mm. Det er derfor, jeg spørger, er, det, er, er, det, er, det, er det så det spor, der ska utveckla OB? Du är på någonting. Det syns jag. Du är, du är på ja. någonting. Och jag tror att man behöver... Grundlaget behöver vara det vi står på här på Fyn. Ja. Det behöver det vara. Men sen må vi komplettera. Vi måste ta in saker i den här grundlaget som gör också att vi får en spets, att vi bygger en spets, att vi icke bara är platta. Eh, och det tror jag att vi kommer att se över tid. Eh, två, tre vinduer fram så kommer nog truppen se lite annorlunda ut än, än vad den gör idag. Eh, fortfarande en majoritet både av danska spelare och också eh, av akademispelare men kanske är den andra, eh, eller säga, en tredjedel en tredjedel av, eh, av truppen med de utländska spelarna tror jag att där behöver vi vara lite skarpare. Vi behöver vara bättre. Vi behöver se till att eh, de är så goa som eh, Isami Bali är idag. Han, han, han gör skillnad för hållet. Han, han är avgörande skillnad idag för att vi eh, ligger idag när vi talar eh, på sjunde plats och att vi är i semifinal i pokalen. Mm. Eh, den, den, typen, precis. <laughs> Till och med det har vi lyckats med. <laughs> Eh, eh, så stor skillnad ska de utländska spelarna vara och det syns icke att man har varit så god till. Der er et øh, spørgsmål, jeg måske kan passe ind i øh, den her retning fra René Jørgensen, der siger, hvordan skal vi accelerere udviklingen i OB? Det er fint, vi ligger 5% på hvert år, men hvor, hvis vores konkurrenter ligger 7 på, så bliver vi jo de facto distanceret fra mm. konkurrenterne. Det handlar ju alltid om pengar, det är ju så. Eh, och, ja, det finns ju en korrelation mellan hur mycket, hur mycket du betalar och vad du får för effekt. Så är det. Och jag tror att vi ja, vi har väl kanske varit, vi har väl underpresterat något i förhållande till vad vi har betalat. Men vi betalar nog ungefär för en sjätte, sjunde, sjätte plats så hela tiden. Och det är där, där vi har, har legat. Jag syns fortfarande att det finns en potential i att träffa mer rätt på de spelare som vi tar in. Då kommer det ge viss effekt. Men när vi har alltså, nått taket, då måste vi börja investera mer pengar. Men du ser jo lige nu ser du jo klubber som øh, Silkeborg øh, og øh, Randers, der ligger oppe i top 6, der må formodes øh, budgetmæssigt at ligge under jer i ligaen. De kan jo godt få mere ud af, de penge, de så har til rådighed. Mm. En OB øh, har fået. Altså, hvor skal I ligge i forhold til konkurrenterne i, øh, i Superligaen, hvis vi siger, AGF er ikke nu, men over jer som klub øh, i de her år. Randers er det, øh, den her se, øh, sæson af Silkeborg og OB er det mm. vel også. Hvor, vil du, hvor ser du OB i? i jag ser OB i, eh, i ett första skritt upp i topp 6. Eh, øh, men sen, vem ska I slå ut? Alltså vem ska I vara bättre än av de håll där är ja, där de som är där. Såklart. Alltså, jag tror vi har goda möjligheter att vara bättre än både Randers och, och Silkeborg och Ålborg för den mm. delen också. Mm. Det, det syns jag vi har. Det har vi, eh, det har vi definitivt potential att vara. Eh, så då blir man ju någon slags best, best of the rest. Liksom. <laughs> Om, om, om FCK, Midtjylland och Bröndby trots allt har helt andra förutsättningar. De har skapat dem själva, så det är inget, de har inte mm. fått det från himlen. De har, de har gjort det gott, så då har de det gott också. Eh, så må man någonstans tävla om den fjärdeplatsen. Där. Eh, det syns jag vi har, vi har goda möjligheter för. Ehm, så hører jeg dig på nivå med AGF, nu vet jag att du känner ikke varje klubb så ingående mm. endnu, men är det där, alltså är det dem, I ligger sådan lige under øh, top 3, og jeg ved godt, at AGF ikke er deres det är därför du kikar sådan på mig, men sådan en klubstørrelse og... Øh, Ja, alltså jag, jag har ingen... Jag, har, jag, jag sätter liksom icke lys på någon speciell klubb Nej. utan snarare på en position. Eh, sen vilka som är där, det, det får ju konkurrensen eh, ut, utvinna. Liksom strategien, hvis vi lige skal dykke ned i den. Jeg ved godt, den er lagt før du mm. er trådt til, men ja. du har trods alt nok fået den præsenteret, inden du sagde ja. Øh, den hedder 2026 skal, inden 2026 skal OB være en fast del af mesterskabsspillet og spille europæisk inden 2026. Er det et øh, drømmescenarie, eller er det et realistisk scenarie, som du ser det med den viden, du nu har fået i klubben de senere år? Det er et realistisk scenarie, som jeg ser det. Hvorfor, hvad er det, der får dig til at tro, att det kan lade sig gøre, når du ser øh, det hängeparti der ligger på i hvert fall 10 år baglæns? Det jag ser är øh, ledningen. Eh, øh, först, det startar med ägaren. Eh, jag syns han är en person som har enormt mycket passion för klubben. Eh, när jag ser eh, ledningen på koncernnivå eh, så syns jag att det är kompetenta och goda människor som vill att det ska gå gott för klubben. När jag ser eh, personalen i klubben eh, som arbetar med första hållet. När jag ser akademipersonalen så syns jag att det här är eh, människor som eh, kommer att utveckla de verktyg vi behöver, det vill säga de spelarna eh, med de kompetenser som vi, som vi tränger. Eh, sen har vi ett arbete att göra, eh, syns jag, i att bygga ut scoutingorganisationen. Ole som vi har idag som är chefscout är supergod. Han är en, han är själv, han är ensam. Vi har idag ingen fulltidsanalytiker. Nordsjälland har två. Vi har delar som vi behöver bygga på. När vi gör det, då kommer vi vara bättre än de andra. För jag syns att vi totalt sett är bättre. Så det, det, handlar om att bygga på och det är därför det är så eh, det är därför man säger ja, det är 5 varje år. Som, jag fattar att det är icke det man vill höra. Man vill höra att det här transfervinduet så kommer Benzema, men det gör han inte. Men nu, nu, nu är nu kan jag också höra, att ni har brukt 5 øh, på att ans, ansætte så många människor i organisationen, så det är inte någon pengar till över till spelare. Ju. <laughs> <laughs> men betyder det, du sa själv för, det, øh, det kommer ju an på ekonomi, det hela står och faller i sista hand med ekonomin. Ja. Øhm, kan, kan jeres fans, øh, jeres mange tilhængere, kan, kan de se fram emot en, en umiddelbar framtid, där det kommer flere pengar till spillarbudget, än det har varit tidigare? Fordi øh, en gång var der mm. mange penge, och så blev det skruvat lite ned øh, mm. i takt med diverse kriser och så vidare. Ja, men, och det är ju så, så det fungerar i en fotbollsklubb. Om du slutar sälja spelare och du slutar spela i Europa, då har du ingen extra tillskott av, av kapital. Det är så det fungerar. Då har du det som, som, som klubben genererar bara av sig själv. Så man behöver göra dem extra. Det är därför man behöver vinna en pokalfinal eller vinna en playoff så att du kommer in i Europa och får del av de där pengarna. Och sen är man igång och sen så må man omsätta det i goa spelarköp som i sin tur genererar spela sälj som i sin tur genererar bättre ekonomi. Det är ju så man gör. Det är så man man, man eh, kommer uppåt i, i hierarkin ekonomiskt. Men för att komma in i Europa ska man ju också ha spelarna som kan få in, in i Europa. Om man inte har sålt de bästa innan, det ligger ju ett stycke in i transferfönstret, mm. eller inte har, har hämtat spelare som kan föra in där till, øh, så, så kommer man ju heller inte in i det för Gävleland. Så hur mycket kommer ni till att göra för att det kan lyckas? Alltså jag, jag syns kanske inte riktigt att transfermarknaden ser ut på ett sådant sätt så att det alltid är de som är mest avgörande på banan som du kan få mest pengar för. Det eh, syns mer att det är potentialen man tar betalt för. Mm. Så att akademispelarna fyller en enorm funktion där. Vi satte någon slags transferrekord för akademispelare här för någon, någon, några uger sedan mm. när vi sålde eh, spelare till Belgien. Eh, och det påverkar ju icke vår prestation med första hållet idag. Så det är inte nödvändigtvis förstehållsspelare? Det behöver det icke heller vara, men det kan också vara spelare på första hållet som kunde ha varit där i tre månader. Mm. Som man, oj, och så säljer man. Så här, oj, och så kom de här pengarna in. Ja, hur brukar vi dem? Och så förlänger man ett avtal kanske med en som är 6 och 20 år. Eh, som kanske icke har så stor försäljningspotential men han har stor poängpotential mm. på banan i Superligan. Så det, ja, det blir lite så man får, får tänka. Att det är inte eh, alltid den som gör flest mål som kanske är mest värd pengar för mm-hmm. oss. Jamen, jag vill eh, lite tillbaka, eller kanske hen omkring det vi talar om här, fordi, eh, <clears throat> eller kanske en övergång till något, något mer. um, <laughs> uh, øh, det är ju en känd sak att OB har en, øh, som du själv säger, både passionerad dygtig, jeg skal tilføje personligt sympatisk mm. øh, bestyrelseschef øh, og ejer, Niels Thorborg. Øh, og det er jo øh, det er jo et særkende i OB. Han har været med i mange, mange år og lagt både penge og passion i klubben. Du kommer fra AIK, som jo, som alle klubber i Sverige, mm. er ejet minimum 51 procent af medlemmerne. Um, og så taler vi om økonomi, og vi taler investering. Øh, U al, al andet lige må det være nemmere her i OB at bare øh, tage et møde med Niels Torborg og sige, jeg har brug for lidt flere mhm. øh, euro og dollar, end det var i AK, eller hvad? Jag tror att eh, øh, jag, jag syns att Nils är, är definitivt öppen för den typen av möten. Men då må vi också visa honom att vi är värda att ha den typen ja. av möten. Och det är, väl, det, det är väl som jag ser utfordringen kanske med det danska systemet, när man har egna ägare, eh, enskilda ägare, så blir liksom, supporterna blir lite fat and lazy. Så de säger ah, varsågod, du, det är din klubb, varsågod betala. så. Man får liksom icke det där fällskapsengagemanget som jag kan uppleva att det finns i Sverige. I Sverige så har man en, en eh, transfervindu-insamling eh, till eh, supporternas spelare. Som de, och det kan man aldrig få här. Altså, jeg tror ikke. men, så du men, tænker også den svenske passion, som vi jo beundrer og misunder på, på stadions, det hænger også sammen med det her ejerskab? Absolut. men, men nu skal det jo retfærdigvis siges, at øh, det kan godt være, at øh, medlemmerne ejer klubberne i Sverige, men I har jo alle sammen de store klubber, investeringsselskaber og fonde og alt muligt andet, som jo i stort omfang dikterer køb og salg af spillere. Det er vel også anderledes? Eller mm. rettere sagt, det er vel også det samme som, at man har i virkeligheden nogle kapitalfonde, der ejer spillerne, uanset hvad medlemmerne mener eller ikke mener. Ja. Blir det nemmare eller svårare här tror du Björn, om vi ska prova för det i en dansk det är, kontext? Det är kortare beslutsvägar här. Det är mindre förankring här. Eh, men det behöver ju inte alltid betyda att det blir bättre beslut. <laughs> Så är det. Så det, det finns en... Eh, ja, det, det finns för och nackdelar som jag ser det med, med, båda systemen. För mig är det superspännande att få vara del av det här eftersom jag har levt i det andra i, mm. i det livet som jag kommer ifrån. Så att jag, jag utvecklas ju. Eh, jag utvecklas, vilket är, det, det är jag glad för att få, få, få vara med i det här. Eh, så att Ja, men vad som är bäst, ja, det är svårt att svara alltså Danmark har ju en högre, högre ligaranking så får säga, och då är det ju danska systemet bättre då, eftersom det är så man mäter fotboll. Ja, måske. Øhm, men lidt i samme øh, boldgade, øhm, så talte du med min, en af mine kollegaer øh, før en kamp her forleden, hvor du sådan lige nævnte øh, noget, som jeg blev lidt nysgerrig på. Du sagde, at vi skal etablere mindst et tydeligt samarbejde, som er uden for Europa. Mm. Øh, kan du gøre os lidt klogere på, hvad det er for nogle tanker? Eh, ja, det är lite det, det, vi var inne på med de, eh, med de utländska spelarna. Så där, att, vi, eh, att vi tar ett lite kanske fastare grepp än bara titta på spelares eh, kompetenser. Att vi också tittar på vilket, vilka miljöer kommer den här spelaren ifrån och hur, hur kan vi på Fyn bli en mottagarorganisation och, och se till att vi har skapat de förutsättningar som krävs för att spelaren ska ta nästa skritt. Eh, är det en akademitanke? Kan det vara. Kan det vara. Det finns ju en del andra klubbar här i Danmark som arbetar med så. Mm -hmm. Så det är unga spelare, alltså alla ja, Nordsjælland och så vidare. Ja, unga spelare det är nog øh, mer du vill det. ta upp äh, øh, øh, ja. och supplera i ditt akademi. Det är inte, det är inte spelare som ska in på äh, på Superligaen och göra en forskel. Øh. Ja, och det ska de göra. Det ska ja. de göra. Eh, så jag, och jag tror att man kan hitta en nivå där man, där man både är ung potentiell men också gör skillnad på, på ett Superliga-håll. Eh, och det är de pengarna man kan, det är de spelarna man kan få riktigt mycket pengar för. Så är det. Och vilken eh, del av världen kikar du på? Det, det må ju vara en del av världen där man som dansk superligaklubb har råd att investera. Eh, och Afrika är väl inte helt eh, av banan än i alla fall. Så det är som vi har sett eh, i Nordsjälland och Midtjylland De har ju haft framgångar där. Eh, nu har Midtjylland också gått lite mer Brasilien och så. det är också språkdelar där som man må fundera över. Hur, hur är det? så att det, det ja, vi, vi, har icke, vi har icke satt ner OB-flaggan någonstans än. Andreas Nørgaard Nielsen spørger her, bliver OB en akademiklub som FC Nordsjælland? Fordi hvis vi bliver en klub, der kun satser på at udvikle talenter, så bliver det ikke sjovt at holde med OB. Nej, det bliver vi ikke. Vi skal kombinere resultat og udvikling. Så han skal ikke øh, frygte for, øh, Nej. for at ligne Nordsjælland for meget? Okay. Lad os øh, hoppe videre til det transfervindue, som vi jo sidder og, øh, og kredser rundt om. Øh, OB er jo en klub, som vi har sådan svært ved at øh, placere og finde ud af, hvad vi kan forvente af øh, i virkeligheden sæson efter sæson. Hvad skal vi forvente af jer i det kommende transfervindue? Att vi tar fast på, på det vi har eh, gjort under efteråret här, syns jag. Eh, jag syns fortfarande att vi har en, en, en god bit kvar i vår defensiv att utveckla. Jag tycker första halvlek, vi spelade mot Nordsjälland igår, var ett var ett skritt framåt för oss. Att vi klarade av att egentligen underordna oss en, en matchplan som kun handlade om att förstöra för motståndaren. Vi har haft eh, kanske för mycket lust i att eh, visa vår egen skicklighet eh, offensivt för att vara goa nog på att försvara. Och det syns jag var gott, att vi, att vi klarade av det. Sen kan man icke spela så eh, alla kamper jämt. Eh, men det må vara så att ska vi ut och också kvalificera oss i Europa och den typen av, av vy så må vi också kunna organisera hållet och hålla oss till en, till en plan som ger oss de möjligheterna. Eh, så det, det syns, jag, syns jag var gott. Men jag, jag tror fortfarande att vi eh, tränger en del defensiv kraft in i hållet. den offensiva kraften syns jag idag är god nog och har fortfarande ganska mycket potential. Men om ni ska kunna organisera er bättre, det, det är väl din tränare som står för den delen? Ja, eh, Eller vad tänker du? Det, ja, jo. Eh, det kan vara lite lost in translation, alltså or, <laughs> organisation. Eh, det var gott jag eh, spurgte. Ja. Eh, delvis så är det det såklart. Alltså, delvis så är det ju eh, tränaren som står för eh, planen. Men sen så ska spelarna kunna organisera sig i den planen mm. och också under kamp. Mm. Var är vi någonstans? När ska vi vara kyniska? När kan vi vara briljanta? När, ska vi, eh, när har vi råd att vara lyxiga? Ja. Det här, de här värderingarna. Som syns... äger kampen. Ah, exakt, och mm. det syns jag icke vi har varit supergoda till fram till nu under efteråret. Då har vi börjat ta de Vi har inte tappat den. Men hur köper du dig till det? Altså, hvordan, hvordan scouter du en spelare som kan det? Och jag frågar för att jag simpelthen inte kan. Ja, om eh, man tittar på, på Mihailo Ivansovic som har kommit in så är han den första spelaren som jag ser i OB som jublar som att han har gjort mål när han gör en tackling. Mm. Så det är ett personlighetsdrag, det är en karaktäristika som man söker och det är klart, får du in den i kamp så kommer du få in den i träning. Då kommer det smitta sig och säga, ja men vänta här nu, det här som vi gör här, när jag tacklar och jag... Ah! Ja, det, är en fin, det är en fin känsla. Det är, det är lika gott som att slå bollen i mål. Men det är min, det är min uppgåva. Den må jag följa 100 procent. Och när jag gör det, då kan du få sparka bollen i mål. Då ska vi jubla åt det också. Men att också våga på något sätt lyfta upp de defensiva Eh, karaktäristikerna på en, på en nivå som är med de offensiva och icke bara tycka att det är så pent och fint när man gör bollen. Eh, vi ska också tycka att det är fint att arbeta hårt när vi icke har bollen. jag syns i, eh, vi gör det, det är icke det, men jag tycker att vi kan lyfta det till ytterligare nivåer. Men det är ju också det OB i sin tid, eller inte många år, har varit känd för. Eh, den fysiska delen. OB har alltid varit ett fysiskt håll. Uh, øh, och är det kanske knappt så mycket mer? Ja, men om jag ska säga Når, når jeg kigger udefra, og jeg må så indrømme, jeg har så kun set OB's kampe, bortset fra øh, nogle enkelte på tv, hvilket tit kan give et fortegnet billede. Det er min personlige mening som fodboldmand, at tv tit giver et fortegnet <laughs> billede. Men hvis jeg har savnet noget for OB de senere år, så er det det, du er inde på, mener jeg, er, at I mangler spillere, som kan læse kampene. Mm. Det vil sige, kan tage temperaturen på kampen. Hvornår øh, skal vi trykke fremad eller trykke på pedalen? Hvornår skal vi ligesom ræbe sejlene? Og en spiller, der kan sige til sine kammerater, nu stiller du dig der, du stiller dig der, du går frem, jeg er her, og vi gør. Det har tit været lidt sådan mere kaosfodbold. Og jeg synes, I har savnet strategi på banen i kampen. Og det ved godt, at alle siger, at træneren kan jo bare, og han kan, og et eller andet. Men man skal jo have spillere inde på banen, som kan læse kampen, sådan at, at man er på den rigtige måde, på det rigtige tidspunkt i kampen. Jeg ved, at du kan følge mig, hvad ja, jeg mener. Ja, ja, ja, og det synes jeg, OB har savnet. Jeg tycker, du, Så det er, vel, det er vel den type spillere, I også har brug for ja. nu. Ja. Jag är helt enig. Helt enig. Jag syns vi har fått en øh, en skillnad i, i spelet när vi har flyttat Jeppe Tvärsgård som ja. har varit eh, mittstopper tidigare upp som sexer. Tycker vi får en annan defensiv balans. Han är ju också en väldigt, väldigt elegant spelare på bollen så att med han får vi både och. Det är många som har sagt att ah, nu, nu eh, avslutar ni eh, samarbetet med Jens Jakob Tomeisen ja. här. Ja, här. Ja, absolut. Vad ska ni göra istället? Ja, men det, kanske är, det kanske är Jeppe Tvärsgård som är istället. Och då får vi en annan balans centralt än vad vi har haft tidigare. Nu, just nu spelar de två tillsammans och gör det gott. Så. Men det är också så man kan arbeta. Man, man behöver inte alltid eh, ja, sälja den och så köper man en ny. Man kan sälja den eller göra slut med den och så har man en redan i garderoben som man nyttjar och då blir det en plats någon annanstans som man kan förstärka och då, på så sätt så kan du ju svänga balansen lite grann i truppen och det är det jag är inne på. Jag, jag är helt enig med, med dig. Man behöver spelande tränare på något ja. sätt eh, ibland på banan. Och det, det kanske vi inte har varit så god till, men jag syns att vi är på väg i den riktningen och det gläder mig. Hvis, øh, hvis jeg siger, at, øh, at man hen over de senere år måske også har savnet lidt nogle OB-profiler, måske handler det også lidt om det, du siger, altså nogen, der udstråler noget, nogen, du kan mærke, nogen, du kan føle, når de spiller fodbold, øh, som ikke er for pæne og ligner hinanden. Øhm, kan du så følge mig lidt? Vi har for eksempel nogle gange kunne have svært ved at sige, hvem er øh, OB's profil? Altså hvis de bare ikke lige er der, hvem mm. er det egentlig så, der er mm. den store profil? Der, at, at, ja, mangler der også noget personlighet øh, utan att det ska äh, øh, sägas något grymt om den där? Nej, precis. Nej, så kan det ju vara, men, men det må ju alltid starta med dig som spelare. Alltså hur god är du som spelare? Och du får ju också din status utifrån det. Jag kan ju komma till, till arbetet och så är jag en eh, showfyr. Okej, okay. och det är ju fint på, på, på firmafesten, men jag må ju också komma till arbetet varje dag och bidra med det. Mm. Och då får jag ju en status och sen utifrån det så kan jag ha en personlighet. Men jag tror inte att vi ska gå ut och scouta eh, personligheter eh, först utan vi ska scouta våra kompetenser som vi tränger på banan och sen Eh, så gör det ju inget såklart om de har karaktäristika som smittar av sig och som, som, som påverkar garderoben och som påverkar hållet och spelet. Absolut, eh, det är inget vi ska vara rädda för och det kan jag inte svara för om man har varit tidigare. Det vill säga hur har man värderat mm. det då? Eh, det, det, vet jag faktiskt inte. Mm. Jeg har nogle spørgsmål til transfervinduet. Claus Bøje spørger, hvad er planerne for dette transfervindue? Der er en del afgange, og du skal sælge en til to spillere, har du lovet. Der skal nogen ind, ikke kun talenter fra akademiet. Hvilken hylde kigger du på? han hade ju planen klar där. <laughs> vad, ja, ja, du kan bara ringa honom. Ja, precis. Eh, ja, det, det är ju förskälliga hyllor, måste jag säga. Alltså, det är ju, man, man, vi försöker ju ha en bild av både det som är möjligt men det som vi icke heller tror är möjligt idag. För det kan bli möjligt. Mm. Helt plötsligt så, så, det så blir det krig i Ukraina och så, så här, oj vad händer nu? Hur påverkar det här? Och det påverkar. Så, att, så att vi, vi må försöka ha en plan som är, som är större än vad vi vet ska ske. Eh, så det, det är så det är. Vi tittar, eh, ska jag säga, i eh, eh både både här i, i närområdet men vi tittar också i, i större delen av Europa eh, i, i, i nuläget. Eh, vi. Men vi har i Norge år, en årrække set eh, OB øh, rekruttere spillere fra første division for eksempel, altså hvor, hvor du förhoppningsvis finder något guld, mm. du kan, eller något du kan gøre mm. till till guld. är det slut? Nej, det skulle jag inte säga. Tillpassning är ju egentligen en stor framgångsfaktor. Och det är klart att det, det är ett av skälen till att akademin får så, så hög status i prioriteringen, eh, i rekryteringen, för att tillpassningen är väldigt, väldigt enkel. Man ska byta från det, den garderoben där som är bakom oss till den som är där borta. Den, den tar icke så lång tid, den mm. tillpassningen. Men det är klart, ska du åka som Joel King har åkt från Australien och hit, ja, då kan det vara en större tillpassning helt enkelt. Eh, så att det där, det där finns eh, Eh, det där finns med oss såklart. Eh, och det handlar ju också om att hitta en, hitta en balans där. Att det vi väl bestämmer oss för är en god idé, det må vi också ha en organisation för. Så tar vi hit franskspråkiga spelare, då må vi också ha en organisation som hanterar det. Så att vi inte bara lämnar det upp till spelarna. Och så, ah, men du får lära dig danska. Så, ja, okej. Okay. Men det kommer ju ta x antal månader innan vi är där och då har vi tappat effekt på mm. spelarens kvalitet. För alla, jag kan lova att alla kan se vem som är bästa spelaren på banan. Det är icke problemet. Problemet är, kan den spelaren tillpassa sig till den miljön som den ska? det, är eh, det är utfordringen, så är det alltid. Christian Fagerholt frågar, vilka positioner ser du behov för att förstärka till sommer? Du har varit inne på det, på det defensive. Øh, kan man behålla Baskin till den lönen när han ikke levererar och og heller inte spelar själv? Ja, Nej, basken är ju en, det är en utfodring med Baskin för att vi alla vet vilken potential han har och hur, hur god spelare och hur, hur god person och viktig han är för Holdet. Så att, eh, vi må helt enkelt tillsammans finna lösningar som, som är goa. Eh, och det, det, är det som ligger i utfodringen framöver. Jag, jag syns att han har haft en, en period där, där, eh, eh där han haft svårt eh, såklart. Och det, det, det, kommer i alla spelares eh, karriärer. Men jag syns också att han, han har hämtat kraft ur det och, och ser betydligt bättre ut idag än vad han gjorde för kanske tre uger sedan. Vilket ja. betyder att det finns fortfarande potential i att han kan nå sitt eget max. Eh, vilket skulle göra OB till ett bättre håll. Så att Eh, jag, jag, ser fortfarande att han eh, definitivt skulle kunna tillföra mer än vad han gör idag och det tror jag också att han själv känner att han kan. Ja, för det var egentligen mitt, øh, min, min tanke om, om det är för att Baskim är på väg ner, han har också några grymma knäoperationer bak mm. sig eller, eller ser du øh, stadig en framtid för honom här? Ja, idag gör jag det absolut och jag, jag vill inte ge upp den tanken, absolut icke. Eh, en så, en så pass god spelare må vi ha eh, idéer om hur vi ska få ut allting av eh, innan vi ser varandra i ögonen och säger att okej, okay, nu är det slut för den här gången. Men eh, eh, som jag ser det idag så, så ska vi absolut arbeta alla och göra det bästa vi kan för att få ut max af vask. Han ser också glad ut. da du mødte Ja, ja. ja du han är jo godt humør. dejlig dreng. Han är Østerbro-dreng. Mm. Ved du, var Østerbro är? henne? Ja, jeg skulle ikke ja, Ja, ja, det är omkring parken. Det, det er meget på... Øh, <laughs> Meget tæt på parken. Ja. Han skal bare lære at tale fynsk, forstår jeg så. Han skal det. Ja, lidt mere. Ja. <laughs> øhm, skal vi se, om der var et øh, spørgsmål øh, mere? Jo, lad os, nej, lad os, øh, lad os lige komme omkring træner, øh, jeres trænerposition. Den er jo øh, set fra vores side af bænken er øh, lidt spøjs i og med, at dig og øh, Andreas Alm øh, jo arbejdede sammen i øh, AK mm. tidligere, hvor du ender med at fyre ham, og så, og så genforenes I her i øh, OB. Øhm, har, der været, har, det været, har det været underligt det her med, at du fandt ham for let, øh, hvis du forstår, hvad jeg mener? Mm. Øh, du fandt i hvert fald, at han havde nogle mangler dengang, og, og nu arbejder I sammen igen. Nej. Nej, det syns jag faktiskt inte. Eh, øh, han är en mycket kompetent tränare och det var han även då. Sen så hamnar man ibland i eh, problemställningar där den sista utvägen är på något sätt att skiljas. Eh, och det var den beslutningen som, som jag tog då. Men det tog mig också, jag tror vi arbetade samman från 2009 till 17. 16 har jag skrivit men ja. 17. Ja. Så det är några år att lära känna varandra mm. och förstå vad, <clears throat> vad, vad som kanske är slutet. Eh, men nu har vi börjat på någonting nytt eh, som jag syns där han, han var här före mig. Förra gången så var jag där före honom. <laughs> Så att, men tror du han var nervös när han hörde vad det var för namn kom? <clears throat> han är inte den nervösa typen. <laughs> eh, det är i och för sig inte jag heller så det, är väl, det är väl gott så. Eh, jag syns att han är en meget professionell eh, tränare eh, och jag hoppas också att jag är en meget professionell Eh, i den rollen som jag har eh, och också kan bedöma både hans starka sidor och hans svagheter såklart. Eh, så att mitt, <laughs> mitt, mitt arbete är kun att göra OB bättre. Sen exakt hur det kommer att ske, det, det, får vi se. Jag gör det gärna med de som är här idag. Jag tycker, tycker om dem väldigt mycket som personer allihopa. Så att, det bästa är om vi kan hitta utveckling i det, syns jag. Men det är en situation. Ja, det var det i hvert fald på papiret. Selvfølgelig er det det, men nu kan man sige, det havde måske været mere spøjs, hvis det havde lige været oven i hinanden. Der er trods alt, ja, øh, <laughs> ja, ja. Der er trods alt været, været lidt imellem. Og det er jo bare sådan, jeg er enig, Bjørn, at øh, i et professionelt miljø, så handler det om, at man, man øh, kan gå ind og med sine kompetencer og gøre en forskel. Og det sker jo for alle trænere. Altså, den gamle danske landstræner Morten Olsen sagde, og det kunne han jo sige med min egen erfaring, men, men først en rigtig god træner, når man er fyret mindst to gange. Så familieangler er Andreas Alm en bättre tränare idag än han var i AIK. Ja, han var för i Vejle också, så det är klart. Det är, det är. Han är, då är han med eget goda två, två firingar senare. Eh, vi ska till att runde av, eh, Björn. Lad, lad mig fråga dig, eh, måske mest på OB's fans eh, vegne. Hvor, eh, ser du eh, OB eh, i den allernärmaste framtid, eh, alltså hen det nästa år? Hur ska, var ska OB ha rykket sig? Ja, vi, står ju, vi står ju inför några väldigt eh, spännande UG nu eh, såklart med pokalfinalen. Eh, vi har också hängt på topp 7 eller på plats 7 mm. vilket betyder att det skulle kunna bli en playoff-kamp där. Eh, och det är klart att Europa eller icke-Europa, det är stor skillnad. Det är det och vi pratar budget och transfervindu och så. Så att mm. lite grann eh, så, så, ja, vi spelar ju, vi spelar om mycket eh, gör vi. vi spelar om Eh, så att säga, kortsiktig framgång. Den långsiktiga framgången, den kommer vi jobba för oavsett. Men den kortsiktiga framgången bygger ju såklart också på resurser eh, och de kan vi faktiskt spela oss till. Eh, vi, har, vi har skapat oss den möjligheten, vilket vi ska vara stolta över. Men vi ska också verkligen se oss själva göra maximalt för att lyckas. För det kommer att påverka oss kortsiktigt. Så vi är sydsida Kortsigtet økonomisk er det nok en bedre idé at vinde pokalfinalen, end bare at kvalificere sig på den sidste position. Der er mange flere penge ja. den anden vej rundt, men det Nej, ved du allt om. Det vet jag och det är korrekt. Och det, det, ja, det, är, det är mycket som står på spel eh, för oss eh, i det kortsiktiga perspektivet. Men sen är det alltid så, man må hitta en balans i det där och vi, vi kan inte lägga oss ner och dö om vi icke kvalificerar oss. Utan då, vet vi att, då vet vi vad som har krävts för att ta oss dit till att ge oss chansen. Då får vi göra det lite bättre nästa år. Det, det, det är enda vägen framåt. Vi kan inte simma runt i, i besvikelse utan vi måste se framåt och vara framåträttade. Og en ting er, at der kommer penge ind øh, med en europæisk plads selvfølgelig. Øh, hvis du har en europæisk billet i lommen, kan du vel også gå op på Torborgs øh, kontor og banke på, för så har du ju vist att de kan noget. Om jag har en e- europeisk biljett så kommer han att banka på hemma hos mig tror <laughs> jag. Ja, men vi vil glæde os til och øh, följa følge jer og følge dit arbejde. Tusind tak, fordi vi måtte komma på besøg. Tack själv. Og god luck. Tak. Programmet blev præsenteret af Discovery+. Plus.